qeyd etdi ki, nə vaxt cəmaat namazını tərk eləmək olar. Və rəxəməhullah, Peyyambər sallallahu aleyhi ve sellem öləm, ölməmişdən qabaq xəstələndiyi vaxtı qeyd elədi ki, əgər insan o vaxt cəmaat namazını tərk elə bilər ki, əgər laf gəzə bilməsin, taqət olmasın. Yəni o dərəcədə. Və bu ümumiyyətlə biz dedik bu rivayətdə hansı göstərir cəmaat namazın mühümliyin. Və sonra yenə rahimehullah davam eləyir və deyir ki, yenə nə vaxt tərk eləmək olar cəmaat namazın və ya məscidə gəlməyi. Və burada buyurur: "Bab ar-ruxsa fil matar wal illati an yusalliya fi rihlihi." Yəni e, əgər yağış yağsa, yəni yağış yağsa, yəni bərk yaxsa, hansı ki, əziyyətdə olar gəlmək və ya məsələn, sel olar və ya başqa bir şey, hansı ki, fəlakət, nəzərdə tutulur bir mani olan bir şey, ciddi. Onda da ıı, hmm, tərk eləmək olar cəmaat namazını. Tərk eləmək olar. Məsələn, tax ki, zərzələ olsa və ya bir daşqın və ya türbəci fəlakətlər. Onda tərk eləmək olar məscidə gəlməyi. Amma ola bilər insan evində cəmaat qılsın. Aydındır. Və bu da, məsələn, səbəblərdən ola bilər. Hmm. Və sonra yenə, rəhməlullah, hmm, burada İbn Abbasın rivayətini gətirir. Bəs İbn Abbas radiyallahu anhuma e, belə hadisələr olanda müəzzinə deyərdi ki, azanda qeyd eləsin bunu. Və müəzzin azanı deyəndən sonra deyərdi ki, bəs evlərinizdə namazı qılın. Namazı, namazı evlərinizdə qılın. Və bu, əgər doğrudan da bir səbəb varsa, fəlakət və bir qorxulu bir şey, təbii, məzlum bunu deyə bilər ki, cəmaata bildirilir ki, gəlməsin, gəlməyin məscidə. Aynındır. Və e, sonra burada Abu Said bin Xudun yəni rivayətini gətirir, başqa rivayət və Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem e, yağış yağanda məsciddə namazı qılardı. Və bu onu göstərir ki, yəni yağış elə az idi, elə bir təhlükəli yox idi. Yəni az zad, yağış zad olanda gəlmək lazımdır məscidə, namaz, cəmaat namazına. Amma belə isə söhbət gedir təhlükəlidən. Və deyir, gördüm ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu səcdə eləyəndə anlı, yəni səcdə yeri e, Dünən e, palçıq dəymişdi alnına, batmışdı alnı. Və çünki o vaxt e, xalça yox idi, elə deyil. E, xalça olsaydı, xalçanı üstə qırardılar. Məsələn, e, Mədinədən Məkkəyə neçə günlük yol idi o vaxt? 9 ilə 12 arası. Dəvədə, təsəvvürlə. Yəni, maşın olsaydı bu saat, o vaxtı, yəni Peyyambar sağ maşına inməzdim, yəni. Düz niyə şübhələ qılırdılar? Çünki yox idi. Ona görə Səhəl Buxarda gəlir ki, Peyyambər sallallahu aleyhi aşıq radiyallahu hədih buyurur, Peyyambər sallallahu xoşlayardı həsrin üstə namaz qılmaq. Həsrin. Xoşlayardı üstə. Və çünki ə, e, nə qədər meçid ə, e, örtülü olsa, o qədər daha təmiz olar. Aydındır. Və bu onu dəlildir ki, yəni, nəsə qoymaq lazımdır. Və nə üçün belə idi? Çünki xalça yox idi ona görə. İmkan olsaydı xalça qoyardılar. Və sonra rəhməhullah burada hmm, başqa məsələyə toxunur. O da əgər yeməyə gələndə namaz məsələsi. Yəni yeməyə gələndə e, və namazın vaxtı gəlib, onda nə etmək? Və lakin bu məsələlər inşallah qalsın. Gələn dərsimizə Allah bilir.